ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลกสองประการ คือฝ่ายเครือดผู้ครองเรือน ต้องใช้ความเพียรเพื่อให้ได้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัย และยาแก้ไขนี้อย่างหนึ่ง และฝ่ายบรรพชิตผู้ออก บัวจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ต้องใช้ความเพียรเพื่อละความยึดถือเสียทั้งหมด นี้อีกอย่างหนึ่ง b e c u s e There are these two strivings that are hard to achieve in the world. What two? The striving of lay people who dwell at home for the purpose of presenting monastics with robes, alms food, lodgings, and medicines and provisions for the sick, and the striving of those who have gone forth from the household life into homelessness for the relinquishment of all acquisitions. These are the two striving that are hard to achieve in the world วิสุทธิ์หลายในบรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ ความเพียร เพื่อ ละเสีย ซึ่งความยึดตือทั้งหมดจะเป็นยอดแห่งความเพียรเพราะเหตุ นั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียงใจไว้ว่า เราจะตั้งความเพียร ที่เป็นหลักเป็นประธาน เพื่อละเสีย ซึ่งความยึดถือทั้งหมด ดังนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงจำเนียงใจไว้อย่างนี้ Of those two strivings, Pikus, the foremost is the striving for the relinquishment of all acquisitions. Therefore, Pikus, you should train yourselves thus. We will strive for the relinquishment of all acquisitions. It is in such a way that you should train yourselves